Esports 97 nit, la tertúlia. 8 de la nit i un minut arranca el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. es falta Carlos Bosch. Aprofiteu ara que no està... Per a parlar. Per a parlar, sí, perquè sí, després sí, ja sabeu que agarra el micro <laughs> eh? i ja no el solta. Eh, 12 i un minut, arranca este temps de futbol així en la ràdio, temps d'esport en la 97.7 ràdio amb moltes coses de les que parlar després de la victòria 0-1 del València a Guerlán, a Lyon davant del conjunt de l'Olímpic amb gol de Sofian Feulí, gol que sentirem a la fi d'este programa. Eh, de qualsevol manera, sí que podem ja arrencar amb els contertulis que tenim el dia de sí, continua eh, per així Salva Folgado, que estem mirant, dale que te pego en l'iPad, que estan mirant Champions... Estic mirant tot, Manolo. Estàs mirant tot. Mirant tot. I arribes a alguna conclusió? No. <laughs> Val, perfecte. Entonces se presenta una tertúlia. I també <laughs> ens acompanya Àlex Pla, segona setmana que està amb nosaltres. Hola, Hola, Àlex, què tal? Bona nit. Molt bona nit. Encantat que estiguis amb nosaltres una setmana més. Agraït. Bueno, pues eh, a mi el València m'ha agradat en la primera part, he de dir-ho. M'ha agradat. En la primera part, sí. En la primera part, sí. i en la segona he acabat eh, patint del cor. Jo en la segona part, eh, no sé si és una qüestió física, jo també per Twitter, la gent se preguntava molt que si l'equip està rebentat en les segons parts, o jo no sé si és perquè te trobes en tres punts, ahí dius, hòstia, eh, me tire para carrere a, a aguantar el que puga y, y no es una cuestión física. En, en cualquier caso, donada la dinàmica que duia l'equip, eh, este pas és bo, en el sentit de que jo per mi l'equip no estava bé, no jugava bé, i, i tampoc guanyava. Entonces, hi ha un procés que és primer no perdre, no se perd, en després eh, guanyar si se pot, s'ha guanyat, com se guanya front al Granà, en després guanyar en Algura, això arribarà i en després ja guanyarà alguna i xuan bé. Però bueno, això arribarà en temps. Bueno, pues... Eh... I si és una de les situacions, la pregunta que estem fent, eh, que no se me escape, en el arroba esports 97 nit, en el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, cada nit tenim una pregunta per a que eh, parleu, per a que opineu, per a que es digueu, i la pregunta que estem fent en esta nit d'avui és eh, per què penseu que el València patís tant en les instants finals dels partits, perquè si, si eh, ho mireu, a excepció de l'encontre contra el Granada l'altre dia, que és que el València no acaba patint massa, tampoc acaba en camp del rival, però no acaba patint massa, però sempre, i si dos o tres parades fonamentals que fa eh, Jaume Domènech en cada partit, sempre acaben siguent en els últims 10-15 minuts en contra. Va passar en Gijón, mm. va passar contra l'Espanyol, va passar també el dia d'avui, i ja són molts partits els que ve passant això. Folgado, primera eh, impressió del que ha passat en el dia d'avui. Estic d'acord, m'ha agradat el València mmm, durant la primera part, encara que he vist una primera part molt, molt equilibrada, amb ocasions de gol per al València, però també amb bones ocasions de gol per a l'Olimpíc de, uh mhm. -huh. de Lió, entenc, i ho hem comentat al llarg de la retransmissió, Manolo, que el València eh, se tanque o s'ha tancat en la segona part per a tractar de sorprendre a la contra al, a l'Olimpí, que evidentment no tenia més que llançar-se a buscar la porteria de, de Jaume i descuidar la seva parcel·la mm, defensiva, perquè en la primera jornada pues, va igualar davant el, davant el Gent i necessitava guanyar a, a casa, però és que el València no ha sabut interpretar pues, eh, ixa, eh, ixa tàctica no? o ixe pla que buscava Nuno quan ha eixit al, al, al camp en el, en el segon acte després de passar pel, pel descans. Ho acabem de comentar també amb Vicent Bau, Manolo. Uh -huh. El València l'any passat interpretava bé una cosa que era esta, precisament, la de pressionar, robar i ser ràpid a la contra. Enguany no ho fa. I desconec la raó. Suposa que si Nuno canvia tantes coses és per a tractar de trobar una, una solució. Però el València és molt lent, més lent que l'any passat. I és un equip que està dissenyat i preparat per a córrer, perquè té gent que és que és ràpida. La segona part no m'ha agradat, perquè no, no ha jugat a lo que volia jugar, que era així ràpida a la contra. Hem vist, he vist a Parejo molt lent, he vist eh, a Piatti sense frescura, he vist a, a Fegulí, que torna a ser probablement, o probablement no, de lo més destacat del, del València, que perd bateria o que perd gasolina, normal també, entenc, en el, en el segon acte, molt pesat a Negredo, en uno tardant en fer els, els canvis, i bueno, molt d'equilibri en la primera part, però a mi el València en la segona no, no m'ha agradat. Jo destacaria altra volta Jaume Domènech, suposo que parlarem al llarg de la tertúlia. Sí, és, és dels nostres papis que tenim que parlar. Però lo de Jaume és una, és una barbaritat. I el debat que s'obria l'altre dia, i que ja comentarem dilluns, recordaràs, diumenge, perdó, és quan eh, Ryan entrava en convocatòria, uh mhm. -huh. ja, ja van dir així, bueno, Ryan entra en convocatòria, està per a jugar, però... I ara que fan uno? Un porter triat entre, entre porters és que cachondo el tema. És <laughs> cachondo, en efecte, perquè és uno que va ser porter el que té que tirar entre porters. Sí. Sí, sí, això és, això una, una part del morbo en la, la qual no habían contado i que estava apuntada per Àlex. Eh, anem a, a la globalitat. Eh, lo primer, victòria 3 punts i el València que se va amunt una motxilla de pressió bestial Enorme. per a rebre el Gent d'ací que és dos o tres setmanes una pressió enorme eh, i per anar a Bilbao, tot i que Bilbao serà un partit molt, molt, molt complicat diferent molt complicat i molt diferent i jo tinc ganes de veure el nivell físic que, que té que tindre l'equip ahir perquè tindrà una pressió enorme i tindrà que córrer molt i, i jo és la gran incògnita però bueno, eh, els tres punts d'avui eren eren la totalment... Vida. Era quasi, quasi la vida. Era en, era en la vida, però jo estic molt preocupat per, per la falta de gol que té l'equip. L'equip avui té 3 contra Li costa horrors. Té contra 3 que en l'últim pas i torna a dir el que digui l'últim viatge eh, així falten una mena d'automatismes i, eh, que, que és el que fa que l'equip xue lento perquè l'equip no té automatisme no, uh -huh. sé, eh, no sap eh, qui va a on eh, quan té que fer això quan té que fer l'altre qui té que donar això i el que fa és que l'equip no, no sàpiga què fer el valor i que quan té una contra dos o tres contra tres eh, pues, que les perga i, i, i torna a dir, tot i que l'Olimpí de Lyon és un bon equip, eh, tu ho tens davant a qualsevol altre i te'n vas entre roscos a la mitja part sí. al vestuari, eh? Jo crec que en la mitja part jo no estic tan d'acord. Jo crec que el València ha tingut també les seues. ha tingut també dos valors al pal, ha tingut també una parada sí, extraordinària d'Antoni López que ha tret un tir de piati eh, pràcticament a, a boca de canó. El que passa és que la tira al centre. Eh, eh, entrarem després en tot això, però sí, Salva, la millor notícia és que l'equip se lleva damunt molta pressió. Sí, l'altre dia ja ho varen dir, Manolo, aquest tòpic del futbol que diu se creix millor amb victòria que no amb derrota per eixir d'una crisi. Va guanyar davant el Granada i el que havia de fer avui és eh, tornar, a, tornar a sumar per a, per a créixer, entenc que en futbol també, però fonamentalment en el planol eh, animi, perquè si no aquest equip eh, estava a punt de, de desmoronar-se. El primer, el, el tècnic, tot i sa corassa que té de, uh mhm. -huh. de, de, de, de seguretat en si mateixa, que és la que dona o la que transmet eh, en uno. Però sí, obtès dos victòries eh, seguides. No sé si s'ha trobat amb dos victòries seguides, perquè l'altre dia el Granada també va jugar bé en l'estadi de de Mestalla, pero bueno, el se ha ganado en Lliga, guanyes avui una victoria, fundamental Porque era fundamental, después de pedre a casa delante del Zenit tenías que guañar a domicilio Y has guañado el primer partit, ahora jugues davant del rival més en lo que es molt semblant a una eliminatoria a doble, a doble Ojo, el rival més pero que le empató un al Lyon y que avui ha perdut només 2 a contra el, contra el Zenit, eh? Sí, correcto El rival més Ojo, en eso de la Champions. No, estas es, esta es la, rival, la cenicienta del grupo. El rival més feble, eh, al Valencia... sempre és el més perillós. Jo no sé per què, perquè en teoria hauria de ser el contrari, però, però sempre és així. Però bueno, avui s'han fet els deures, tres punts, sí. i, i els deures estan mhm. fets. Mm -hmm. I ara si guanyes aquesta doble eliminatòria, doble partit, que sembla l'enfrontament davant del Gent, estàs ja en vuitens de final de la Lliga de, de Campions, eh? Sí, sí. sí, sí. A mi avui el que més m'ha agradat, eh, dins de la milloria del, de l'equip, ha sigut la tensió. Eh, L'altre dia, quan perguérem davant el Zenit, eh, Hulk xuta molt bé i tot el que vulguis, perquè la realitat... Però ningú li posa el peu Però ningú li molestava, no hi havia atenció. Eh, tu tens que estar eh, mossegant-li el coll eh, eh, tot al, el xuaor. I avui jo sí que he vist això. I també m'ha agradat eh, en les últimes parades de, de, de Jaume, l'enèsima parada que ha fet, pràcticament al del partit, <laughs> que m'han pres a xillar a l'equip i jo estava pensant, sí. este xic està jugant en, en segon B, que està tirant del carro en Champions, això és fam i això es fa i, i, i tal vegada siga el, el moment de, de posar al camp gent en fam ho dic perquè jo antes vos estava sentit en el cas de, de Paquito uh mhm. -huh. i de Rodrigo eh, jo Paquito no sé si té més o menys velocitat que Rodrigo jo crec que per almenys té, té la mateixa sí que crec que té menys tècnica però té molta més fam que Rodrigo molta més fam que Rodrigo i és una, una evidència de la qual hem de parlar eh, tornant a, a lo que són globalitats, després en efecte entrarem en, en noms puntuals, eh, el València se notava que avui se jugava molt des del moment en el que no ha deixat de fer experiments, de tornat al 4-3-3, que és el que l'any passat li va funcionar, i ha dit, senyors, mm. eh, juguem contra l'Olimpí de Lió, són tres punts fonamentals, no podem eh, tornar a casa de 8 i tornar amb un empat tampoc seria un gran resultat, mm, seria el mal menor, però no seria un bon, un, diguem-ne, enorme resultat, i a partir d'ahir no ha dit, senyors, jo vaig a lo fiable, a lo que sempre ha funcionat, 4-3-3, quatre darrere, tres enmig i tres davant, i en això, a veure si podem tancar a un olímpic de Lió, de Lió que és, que era un equip molt tècnic, però que de tècnic a voltes se passava d'estàtic. Molta gent m'ha dit eh, que fàcil veies els jugadors en la narració, dic, és que era molt fàcil. Generalment, ningú eh, apareixia per altre lloc on no li tocava. Era molt fàcil Després ja era el, el llarg i, i que li faltava Moño, que era lateral dret, que era Jalé. Eh, per eixa banda eh, feia la trena, a primera en en la primera part, la segona part en Ferri. Eh, a partir d'ahir, com una escorta de bàsquet, anava caiguent a banda, segons de qui atacara, el xicotet Balbuena però era, molt, era tot molt fàcil, vull dir, no, no, l'Olimpí de Lió no és un equip que ha tingut una, eh, una sèrie, una, un catàleg de, de, de variacions tàctiques que t'has pogut marejar. No, no, Tenia molta tècnica, sí, jugadors de moltíssima tècnica, però tampoc estava el tema que dius, és que mos han marejat molt. I que tampoc és un equip tosco. Jo he vist a l'Olimpíc eh, clavar-se dins de la xicoteta sí, sí, varios, sí, sí, dins de la xicoteta, sí, sí, com, com si estigués jugant al futbol. Sí, sí. I dic, ostres, estos a lo primero de la segunda parte han, han pegado dos desde de fora i que estos estan engañando, porque han visto que se poden clavar de la xicoteta i jo no sé què estan fent xuant des de fora i dic que han vist que, que se poden clavar dinar a la xicoteta per desgràcia per pa, pa nosaltres, per València eh, el que li falta a aquest equip afortunadament per pa nosaltres és l'experiència de fet, avui en un tuit que ha ficat José Colomà que el, <laughs> que el, sí. que el vaig a dir, no sé si el vaig dir vosaltres deia, manque d'experiència per si manque d'experiència per là tous ces gens vont être transférés la procession, même discours és a dir, falta experiencia para sí, falta de experiencia para allá. Te igual, tots els jugadors seran eh, transferits la temporada que ve i és començar de nou en aquest equip pues això és el que li ha faltat a l'Olímpic de Marsella. Sí, és molt probablement eh, una de les eh, situacions de Jocelyn Anglomà, que després ha dit alguna així com eh, tots junts eh, enhorabona amb un València, també ha ficat sí. un, un segon tuit. Continua tenint molta el València en la Sant Jocelyn, eh? és un tipus, a banda, a banda és un tipus fantàstic, fantàstic. el, el exjugador de, de Guadalupe. Bueno, pues les eh, 12 i 13... Folgado, una cosa interessant... Uh mhm. -huh eh, Àlex, que jo també m'he d'anar a compte, vull dir, València li ha donat molta facilitat a l'Olímpic per a que fins i tot dins l'àrea eh, tocaren de forma consecutiva la, la pilota dels seus futbolistes, futbolistes molt habilidosos com, com la Casset i fonamentalment eh, l'altre futbolista, eh, Calú, crec que era, Calú, no? Uh -huh. Calú era el més... Calulú. Calulú. Uh mhm. -huh i sota futbolistes han tocat moltes voltes, han combinat dins de l'àrea menuda, com si jugaren efectivament al, sí, al futbol sala. O combinaven d'esquena o, o molt escolats. Però dins de l'àrea, Manolo, no, no pots permetre que un rival, vull dir, te balli dins tantes voltes. Ha hagut una, la no, més clara, sí. que l'han tirat fora, sí, que sí, l'han tocat hasta tres vegades. Mirant la, la primera part, la primera, part. la primera part sí. que Ferri la tira fora. Que dic, esto sí. es més fàcil tirar-la fora que dins. Sí, i hi ha hagut alguna acció també de d'este futbolista últim que, que ha anomenat, només el nom... Calulú Ferri. Calulú, eh? en la segona part, mateix, de futbolista molt habilidós, de dins de l'àrea, de regatejar, de tocar, mm. de fintar en el cos... No sé, no m'ha agradat aquest rendiment del València en... En defensa. En defensa no m'acaba de... Eh, no, no eh, m'acaba. Eh, mira que l'equip està molt tancat sí. rare i tot i tindre pràcticament els dos jugadors clavat se te fiquen dins eh? Ese si és el problema del qual anem a parlar després serà un dels problemes el, eh, i agobio final que el València s'ha clavat tan arrere en el tram final de partit 12 i quart anem a fer una pausa per a la publicitat i tornen de seguida. Vos recorde eh, la pregunta que és per què penseu que el València està patint tant en els minuts finals de partit? 12 i quart, fem una pausa per la publicitat i tornen de seguida. Així, a Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Triple del Plan Pibe. En Citroën Ugartesa, Citroën C4 Blue HDI 100 por 12.900 euros. Citroën Ugartesa, Padre Tomás Montañana 14. Acertarás. Triple del Plan Pibe. El del Plan Pibe. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte. Tu snack de horno. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen Condiciones en Ford.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 17, amb l'alegria de saber que el València ha guanyat 0-1, esperant encara l'arribada des de la redacció, imagina que estan tancant pàgines de tota virolla els companys de Superdeporte de Carlos Bosch, i ja a Mar Playa amb Salva Folgado. Del Biswi, um, ehm, l'entramà defensiu, Eh, a mi per moments m'ha agradat, a Salva per moments no li ha agradat. Eh, la part d'atac eh, és un altre debat en el qual jo crec que ha incitat abans eh, Àlex i ara, i ara tocarem. A l'equip li costa una barbaritat fer gols. L'equip, a excepció del partit del Zenit, és a gol per partit. Moltíssim. Eh... No, no en fa més. Álvaro Negredo, que per a mi és un grandíssim jugador, ho ha tornat a estar perdut. Sí jo li vaig anar d'esquerra a dreta, uh -huh. tampoc el, el veia trencar-se massa el cap, eh? eh si m'aplega la pilota bé, però tampoc em faig córrer 20 metres. Llevar dos o tres vegades i això sí que m'estàs començat a preocupar a mi, en el Barona Credo. Uh -huh. Això sí que no és normal en ell. Eh, qui està fent gols? Pues la segona línia. La segona línia és la que té que fer gols. Eh, Rodrigo no està fent gols, Álvaro, per lo menos, sí que té... Te sí que te falgo, sí que te puedo asistir y, Paquito mm, yo creo que le estén devaluando Y si no Dick el, en, el tema de Alcácer que en la voluntad de, la voluntad de revaluar a Rodrigo están devaluando a Paquito en revalorizar a Rodrigo devaluando devaluando al Alcácer Y ese es un problema muy grosso sí, sí, yo, en fin el eh, sabe lo que fa, no? Que el sabe el que fa eh, Pero bueno mm, ahí ni un problema grosso Prova gros. Línia de, de defensa a mi m'ha agradat eh, fins a els instants finals on jo ja crec que ahir no hi ha una línia defensiva com tal, hi ha un sistema defensiu perquè pràcticament eren els 11 que estaven clavats en l'àrea del València Club de Futbol i eh, he de dir que continuo veient que eh, Cancelo encara cap a darrere cada volta fa millor però li continua costant mm. que Orban jo he vist que avui no ha patit tant com altres partits. És cert que tinc un molt de treball, però perquè carregava molt el lió per la eh, per la seva dreta, per la banda on entraven en un principi d'Albert i després Ferri junta el, eh, el lateral, junta Jalé eh, allà ha tingut treball però no hi ha hagut excessives voltes que eh, com li va passar amb Joaquín o com li va passar amb Blas Bangurà o com li va passar amb Succés el eh, divendres contra Granada allò de que l'encarament se li anaven ja no ha sigut tal ha aguantat el tipus, ha tingut molt de treball, és cert, s'han centrat molts valors d'aquesta banda, però perquè arribaven molt per ahí. Però no ha estat un Orban eh, tan desequilibrat com altres voltes. I eh, en la zona central, Mustafi, evidentment, ja ha agarrat els galons d'una manera, jo sí. crec que clar i evident, i hi haurà que veure primer què té Abdenur, i segon, a mi avui, eh, Adelan Santos m'ha tornat a causar una bona impressió jo estic amb tu. Jo en Adelar Santos tenia molts dutes. Avui tampoc és que ha xatxuat una part sincera, però el que ha xuat en el moment del partit en què t'estava xuant l'empat, uh mhm. -huh. eh, el xaval ha xuat bé. Vull dir, a mi eh, l'eixida d'avui m'ha agradat. Eh, ha hagut també un tema que no, que no has tocat i que jo sí que voldria tocar en, en, en, en tres per davant, que jo crec que és el que té que xuar el València, Enzo Pérez Comienza a mejorar y yo torno a preguntarme si Enzo Pérez eh, en algún momento podrá ser sustituto de, de, Dani Parejo. Cuando dir, Enzo Pérez, eh, para destruir o también para construir construir? le haga la pregunta. Es que yo no sé, Es que estem o, o André Gómez o, o, Dani Parejo. Y uh-huh. si no, no hi Timo en el, en el club. Y Enzo Pérez, cuando se ficha, este chaval también puede construir Sí. Jo, jo pense que sí. Jo també. Jo cada volta veig més clar que sí. Eh, l'any passat haguera dit que no. Ara, veient com està, te dic que és un jugador que jo veig que cada volta va a més. Jo veig que Enzo Pérez en cada partit fa més coses, aguanta més, conduís més, té més cada la passada, la circulació de la pilota. Eh, jo crec que és un jugador que per lo que, que, per lo que costa, igual en un futur, sí que pot ser un jugador que li apreta a Dani Parejo. És que si no ara mateixa... Eh Dani Parejo és l'únic. És l'únic, no té pressió, no nota pressió de, eh, de, de la banqueta que, que va exigir algú i o tal vegada és que se li ha dit a, a Enzo Pérez no, no, tu és que no tens que passar el camp tu dedica't a reventar uh, l'atac <laughs> rival i no te compliques massa però jo sincerament tinc la gran curiositat jo sí, la, sí que el veig cada volta de que siga constructor més solt eh? jo sí que el veig cada volta més solt i un jugador que en, en, en proyección ofensiva cada volta aporta més coses. Sí. Però bueno, defensivament, avui l'equip ha estat uh mhm. -huh. més sòlid, també està ben jugant, eh, més jugant rere, eh, però bueno, continua faltant el, ah, els, els, els automatismes que jo, he, que jo he comentat antes, perquè tot i jugar en, en dos jugadors no se Jo tinc una ficar. teoria molt particular dels automatismes. Eh, primer, dels automatismes, dels quatre que juguen darrere, eh, ara mateix juga uno que és Mustafi. Mm. Hem passat a Barragán, que per baix està de forma, no està. Eh, juga amb Mustafi, que és l'únic que queda, juga Abdenur... Sí, que acaba d'arribar. I juga Orban per l'esquerra, perquè de moment que ja està lesionat. Més enllà d'això, jo crec que els automatismes de la defensa han de canviar perquè Abdenur és un central en característiques absolutament oposades a les que tenia, a les que tenia Otamendi. Otamendi era un central molt físic, molt d'explosió, i el de Nus sembla altre tipus central. Sí. Més, de, més de col·locació, més, més tècnic, detall, correcte, més tècnic. Li falta anticipació. Li, li falta, falta una miqueta d'anticipació, però la suplir una bona col·locació. Sí. Són defenses diferents. I això me dona la impressió, Salva i, i Àlex, que va tindre que fer que el València replanteixi els seus automatismes en defensa. Sí, jo estic d'acord en el que comentes respecte a que, bueno, probablement els centrals no tinguen res a veure els que han vingut amb, amb Otamendi. De moment, a mi, per lo que he vist a Derlan, que, ojo, m'agrada, i el que li he vist a Abdenur no m'agrada tant per a lo que esperava este futbolista, crec que encara també és superior als, als dos, almenys menos lo també de que va jugar així en la temporada eh, passada uh -huh. mm, però jo crec que els automatismes no se poden agarrar si no repetisses línia defensiva. I ara hi ha moltes baixes. I entre baixes i canvis i, i rotacions que ha introduït el, el tècnic, no hi ha hagut continuïtat per a la, apenes per a la defensa de repente has deixat fora d'una convocatòria per para un partit com, eh, important a, a Mustafi en el següent has carregat Abdenur cridat a ser el teu central estrella esta, esta temporada fora de casa molts partits eh, has jugat amb Barragán en casa eh, juga, perdó fora de casa jugaves sí, sí amb, amb Cancelo en casa jugaves en Barragán no sé jo crec que també el, d'aquest dèficit que estic d'acord en Àlex d'automatismes que arrossega l'equip crec que eh, en bona part és, és eh, responsable el, el tècnic perquè ha fet una sèrie de canvis o de, o de rotacions independentment de les baixes que hi ha ara uh mhm. -huh. que no ha donat peu a que futbolistes eh, s'acoplen que juguen junts sempre mm. es defensa és que la línia de 4 normalment l'any passat jugava sempre la mateixa sempre hi havia molt poquetes rotacions en Copa o alguna... Eh, després d'alguna lesió, però vamos, els quatre de darrer i el porter eren fixes en guany. El tècnic ho ha canviat moltíssim. I que llevat de les lesions no hauria, perquè Clar. has tingut, si m'apures, eh, tota la temporada passada i, des de luego, tota la pretemporada eh, per inculcar en la plantilla eh, que és el que, que, és, que és el que vols aplicar. Entonces jo no sé eh, si és que realment eh, en, encara no ha trobat el, el seu sistema defensiu. No ho sé. És que a lo eh, eh, eh, en, en, en, encara està fent proves, però bueno, encara estan fent proves a aquestes altures, encara està fent proves en Champions... Eh... No, avui, avui s'ha de proves, eh? Avui te puc assegurar que avui ha tirat del 4-3-3 i jo sí que és cert eh, que una de les eh, meues manies personals era Nuno vol canviar alguna cosa per a que l'equip no siga tan previsible al respecte de la mesura que ja li agarraran la temporada passada, però no té clar que canviar. I, i és una... I és una idea que vinc barallant eh, a fet de, de les coses que hem vist, no? dels constants canvis de sistema, que en estiu va assajar molt amb cinc darrere on el, cinquè on el tercer central era Enzo incrustat entre els dos centrals sí que dona la impressió de que a voltes Nuno està intentant canviar algo per a no ser tan previsible eh? eh, i que en eixa situació de buscar eh, algo que canvia el València, que no el faci tan previsible al respecte de lo que se coneix d'ell l'any passat, està diluint una miqueta l'equip. yo sé que quan, quan moltes vegades se li critica en el Parejo i se passa el que fa enrere, eh, qualsevol de nosaltres ho ha sentit eh, en el bar o en qualsevol tertúlia, mm. hòstia, que se me pone el Parejo con ese pasito. Eh, a banda de que puga ser Isina, jo crec que a vegades ho fa perquè no sap el que té que fer o perquè se retira i diu... I no l'entrada eh, la passada. Efectivament. Entonces, eh, no és perquè siga... Que pot ser que també siga aixina, però n'hi ha una part que és perquè no està definit el que n'hi ha al seu voltant. Entonces, com, com no ho té clar, pues el xaval pues, n'hi ha moltes vegades que se para i diu, pues enrere. Entonces, tu tires enrere i ja se torna a recuperar eh, l'equip contrari, que és el que ens està passant. Entonces, dona la impressió d'equip lento de que donen sempre el temps a replegar, mm. al contrari. Lleva de avui que avui hem sigut ràpids, han tingut tres contres, però han fet res, però bueno. Mm. Jo estic d'acord en part de lo que diu Àlex, però jo crec que l'equip és lento perquè crec que Parejo és, és un mitjantre molt lent. I un mitjantre molt lent provoca que l'equip siga lent. A part de que estic d'acord de que probablement algo corre és en guany que no corria l'any passat, que provoca que determinats futbolistes, quan tenen la pilota, no tinguen clara mm, la passada perquè no la veuen clara i perquè no se treballa pues, una eixida a la contra eh, per centre o per, o, o per banda jo és que... És que eh... algo falla, però respecte a Parejo, tu la meva opinió de Parejo la coneixes des, sí, sí, perfectament. des de fa temps. Crec que és un <laughs> mig centro lent, i un mig centro lent provoca que l'equip siga lent. Jo crec que, que, que Dani lo que millor sap fer és jugar al primer toc. I si Dani no juga al primer no toc... juga primer toc. Ralentís. Es que no juga el primer ralentís. toc. Ralentís. Mm. Eh, entonces, eh, n'hi ha que fer que Dani xue al primer toc eh, i perquè xue al, al primer toc eh, té que tindre ofertes de passe jo l'altre dia ho parlava amb un amic eh, se criticava molt a Verbanega i jo que he vist molts entrenaments de Verbanega la ciutat deportiva uh mhm. -huh. eh, Verbanega tenia una cosa que no té la resta de, de la plantilla de la seva època ni d'esta. La nevera plena. Que era? <laughs> que era una lliçó bàsica de, del futbol o del futbol, qualsevol que ha xatxuat al futbol, que és toco y me ofrezco. Tú si te das contra ahora, la chentoca y ya te apañarás. Ya te es el marro tú. Pero a mí no me la tornes a pasar. Ever, por lo menos, te la donaba y se desmarcaba. Siempre. Era el único de la plantilla que ho Y yo era, y yo era el que veig... Ja ho sabeu que aprofitareu. Sí, sí. <laughs> és que la gent pasa la pilota eh? i ni se desmarca i res. Bueno, ahora ja te tu el balón y ahora está que No? y, y, I si puc, m'automarque. Vull dir, m'arrimo un defensa para estar marcat. Home, no. Sí, a mi a voltes de València també me, me sembla que... Això que... és Piatti, Figolí no. Això. Que gran Figolí, eh? eh és un dels homes dels quals tenim que parlar. Eh, sí que veig que a voltes l'equip peca d'estàtic. Carlos Bosch, què tal? Bona nit. Bona nit. Aleix pareix, Hasta... un, pareix un d'Artanyà, un mosquetero, Ai, sí, eh? Hasta... Temps, eh? Todas para uno... No, perdó. <laughs> passa la cabra. Això és una pel·lícula de, cari... de, de, de, de carinyo i suor. Escolta, eh... Bona nit, bona, bona nit. Bona nit. Bona nit has tancat la pàgina demà. Demà tenim també fotón de portada. Sí, Sant Jaume, sí, de Sant Jaume, Jaume, de Sant Jaume. El dia de Sant Jaume és un dia assenyalat. Que és Són festes cançó, en Almenara, ho sàpigues. És cançó... Són festes en Almenara. Són festes en Almenara. I està la gent que jo, no, jo no ja, sabeu... Jo ja... escrit en el Twitter molta gent d'Almenara, no sabeu les festes així, només em faltava lo de Jaume. Jo, jo ja he escrit, jo ja he escrit en el diari que a l'alcalde d'Almenara, que no tengo el gusto ni el placer... Que, que vinga un dia a la tertúlia. A la, a la, que no, no, no, no. Ah. Que tanque el fax ja, o sea, que desconecte el fax. El fax? El l'Ajuntament. El fax? El fax, això què és? Mm, el fax. Fax? fax. El fax, lo que falla eh, ah, a Florentino i eh, a ah. que desconnecte el fax, allí no tenim fax ni tenim res, i que Florentino estigui allí pegant punyades cara al fax de, de, de, en la cueva d'Alibaba. Bueno, 12 i mitja. com una... canvia el futbol de com estàvem fa una setmana, eh? Sí, sí, ah, Àlex sí, estava sí, igual de sí, guapo, sí. però... Escolta, te vaig dir una cosa. ha <laughs> canviat l'assut. Que gran és el, el futbol. Te vaig dir una cosa. A mi l'equip eh, no m'ha agradat la segona part ni el tram final de partit que ha fet. Te vas a convèncer. Ves a la Publi, com fa la Pedrerola, i te vas a convèncer. <laughs> Anem a la Publi. Tornem. Llegim missatges i se barallem tots en Carlos Bosch, que per això ha vingut. Vinga. Renuévate para el nuevo curso con mil automóviles. Estrena tu Fiat 500 totalmente equipado por solo 7.998 euros. Como lo oyes, tu Fiat 500 nuevo por solo 7.998 euros. Y benefíciate de las mejores condiciones de financiación, sin sorpresas. Compruébalo en Mil Automóviles en la avenida Camino de Benetuser, número 85 o en milautomóviles.es. Y si lo prefieres, llámanos y concertamos una cita en el 963 11 26 11. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Triple del Plan Pibe. El Citroën Ugartesa, Citroën C4 Blue HDI 100 por 12.900 euros. Citroën Ugartesa, Padre Tomás Montañana 14. Acertarás. Triple del Plan Pibe. El Plan Pibe. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas pelarte. Tu snack de horno. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua radio. 12.32, la pregunta que a estem fent en el día dia d'avui, per què el a patista antes en el transfinals de partit? Y diu Raúl López, porque juegas contra gente y es normal que te ataquen, no juegas solo. Eh, Tabaler Redolar, que diu, la primera parte es buena Y gracias a las paradas de Jaume. Si no esperéis Al cantaría. cantaría Pedro Fuertes, pero a mí eh, pensar, se tiran demasiado para atrás. Amundi no sabe cerrar los partidos porque se meten los 11 bajo el larguero y es lento y con mucha distancia entre líneas y no es físico. Eh, no es física. Javier Camarena, dio porque físicamente no aguantan. Dan un paso atrás para salir a la contra, pero no llega el último pase. Llegarán. Eh, Iván de la Rosa, Diu, no saben tancar es partits. Amun dio el año pasado creábamos, eh, creábamos no creábamos, pero presionábamos arriba y creabas peligro con los 11 en la portería y tanta distancia es imposible. José Vicente García Lario, en esas siempre de Granada, que Diu, falta de fondo físico y de autoconfianza. Jaime primero ha revivido. Diu Eh, Tobales Redolar diu esteu tranquils que dos partits més de Champions i ens classifiquem per a vuitens però primers, que jugar primers. tranquils Paco Ballester que diu sorpresa agradable un Santos cumplidor muy bien ¿Sí? Jaume Feulí sí, bien Cancelo en Zabdenur mal Piatti eh, postdata Laijun que això serà el tema que arribarà demà després també el tocarem tampoc està tan mal Piatti no? a mi no, no sé. m'ha acabat però tan mal de fet ha tingut dos o tres contres que no les ha rematat no les ha rematat eh? José Castelló Jimeno... No ha vist mai a de a l'altra banda, eh? Tira-li la, tira-li la... I la seta de perras quan té la Sí, sí. José sí, Castelló Jimeno. Una que era per dalt, la tira per dalt, sí. José Castelló Jimeno, no materializamos las muchas ocasiones que tenemos y nos falta físico en el tramo final, aparte del autobús que ponen uno, rojo, mmm, perquè ha desaparegut de Pol, titular, a no jugar ni un minut. ¿Algún problema en Nuno? Són les preguntas preguntes que està fent la gent esta nit. Què passa en de Pol i què passa en Alcácer? Amunt. Sabéis qué pasa con De Paul? Lo matéis. ves? Una alter que pregunta per, De Paul. El eh, Roberto Basset. De Paul, otro caso yo, Pereira, desaparecido de las convocatorias sin motivo aparente. Y Luis Ortega Digo, el día de San Jaume es un día señalat. Estaban un tracte, una, una y y un soldat. Es una canción de Bachoquetas. Eh, y de Pavesos. Ah, Primer de pues Pavesos que no. Ah, será de Pavesos y, y después la, la, bueno, si Bachoquetas pot adaptar lo que yo le la, gana, el tío Paco es molt gran. eh, tema que estem fent. Què passa? Xurra i un soldat. Pon-la, pon-la. <laughs> per què se patix eh, tant en l'estat final, senyors? Jo, eh, jo eh, el que vull dir... Mm, eh, tot el que nosaltres diem així fa una setmana era veritat i el uh -huh. que mhm. estem dient ara també és veritat. Què vull dir en això? Eh, el València fa exactament una setmana era un desastre d'equip de futbol. Què fa el València ara que no feia fa una setmana? hi ha una cosa, els futbolistes fiquen lo que, lo que tenen que ficar competeixen que, no, que no ficaren el dia del Zenit en la primera part mm. que no ficaren el dia del Deportivo i quan arriba el Betis ja no sabien què fer i estaven perduts i marejats quan dit jo, els futbolistes mm. han ficat l'entrenador ja no, no ni, ni divendres ni avui a fer locures també ajuda a lo que jo vaig el, de, el València era un autèntic desastre com a equip fa avui una setmana i a València hasta que ha ficat el gol ha fet el millor partit des de que es comença la temporada però després li s'ha vist que li falta confiança que li falten eh, el xoc col·lectiu estar més, des, més, més desenvolupat però avui, per primera vegada en el que ha començat la temporada hem vist, jo titular la contra atisbos d'equipo de per primera vegada i vaig a ser molt gràfic al final, avui futbolistes han fet una cosa com a equip encara que siga defendre tots arrere però tots junts avui el que s'ha vist ha sigut actitud. Claro, i col·lectiva, col·lectiva. Sobretot actitud. No, però no, no Àlex, mm, avui s'ha vist actitud, però el dia del Granada no se va veure actitud. Però avui s'ha vist actitud col·lectiva. Jo crec que és la primera vegada que es comencem a veure algo que pot algun dia aparèixer en un equip de futbol. El dia del Granada tinguin actitud que, que Negredo se dice que, que no podia en el rabo, eh? Mm. Negredo li se puja, no, com, això com era, Salmoret? Sí, Janzo també, eh? I, que aquí el la Granada corre una barbaridad El día Granada yo minuto 3 Parejo Ya se tira ahí, que avui Parejo ha hecho un gran partido de actitud. pero avui, además han visto una idea colectiva Pero primera de El día el día del Zenit, Tú vas poner una idea colectiva de fútbol Todo el de en la segunda parte a, un gran jugador, que es André, André Gómez. Tú el día del Betis vas poner una idea colectiva del fútbol contra el Betis digo, aquí espero. No mm. se bien confero entre todos colectivamente Avui han visto algo colectivo En que siga defender eh? però és la primera vegada que el València se comporta o es comença a comportar-se com un equip de futbol. Després que volen que domini el partit, si arriba això, encara tardarà en arribar. I si, ha de, si ha de ser un equip de futbol, ha de ser guanyant, jo crec que és molt positiu per a el col·lectiu, perquè un equip de futbol és un col·lectiu, un equip de futbol és un col·lectiu, és molt positiu que els jugadors se deixen els cuernos i això eh, tinga beneficis. N'hi ha que ser molt atent a les declaracions d'Enzo Pérez Y el mateix Nuno después de goñar a Granada no hemos hecho nada, no hemos hecho nada que a todo lo contrario después de, empatar contra el Betis que todo eren excuses y un discurso irreal después de Granada no hemos hecho nada y avui Javi Fuego la victoria necesaria para el vestuario mm, eh, parejo el equipo lo necesitaba, la victoria Están procesando pacadins Yo creo que Valencia si de así Estás comenzando a decir Jo... jo no sé si és una lectura massa positiva, però és la meva lectura, eh? Salva, que te el veig, futbol te veig pensatiu. No, jo és que durant minuts de la primera part he pensat que el València estava fent probablement la millor primera part de la Totalment. temporada. Durant minuts... Sí. Hasta que ha fet el gol, Salva. Hasta que ha fet el gol. I després, el tram finalice en les jugades que relatàvem abans en, en Àlex, de, de, de les del, sí, la que tira del, Ferri fora pràcticament tira a, porta, fora, a, porta, a porta buida. I com dins de l'àrea el València permetia que dos, tres futbolistes... Ricardo Costa Matier. Ja, tirar Que dos, tres futbolistes del Lió tocaven. Dic, buf, però és cert que durant un tram d'aquesta primera part he pensat que el València està fent la millor primera part de la, de la temporada. Has vist sí, sí, joc sí. col·lectiu. Algo He vist algo que no havia vist ah, al llarg no. de tota la temporada, en aquesta primera part, sí. Eixa, eixa és una, una realitat. Eh, un dels noms eh, propis en el dia d'avui... De després vos preguntaré per Fegulí i vos faré una pregunta molt concreta per Fegulí eh, primer vull tornar al tema Rodrigo què hi ha que fer amb Rodrigo és millor donar-li minuts poc a poc a veure si s'agarra és millor sentar-lo dues setmanes i dir-li tranquil per estar dues setmanes eh, que mm, no vas a jugar tranquil, rearmat vull dir, com s'afronta perquè és evident que si jugador, a veure Rodrigo te podrá agradar mes o mes como futbolista, Pero que Rodrigo no es lo roín que en Bellent Cree que es una evidencia Es mes, cree que es un los futbolistas En mes qualitat técnica de la plantilla. Eh, Rodrigo es un chaval Mol pero Pero mol jove no yo No eh? Pero que le tractat, es un chaval mol mm. eh, Rodrigo estará en, una zona de risc Mol perillosa en, el sentido en el sentido, yo antes he comentado en en, Pues eh, se pot fer una foto a l'ordenador eh, portàtil eh, de Manolo Montal, per favor? és <laughs> una llibreta. Rodrigo Moreno en té 23, espera 24. Sí, però tu... No és tan Eh, no, serà, una, no, no serà, falla. serà una llibreta, però ja està, eh? Pero tú estás a taula parlante de Rodrigo y es un chaval molt chove. Entonces, ahora está en una zona de peligro enorme. Yo estoy de acuerdo en en que mm. Eh, té una calidad técnica enorme, sí. com la tenia Canales, per cert. Sí, sí. Eh, però tu ara... Ja no l'han convocat en la Real. Pero tú ahora, eh, tendús, ¿eh? tendusa, Rodrigo a Bilbao, el, el, y el chaval, mm, esta este cada semana, no fica un gol y si el proper día me el Traus... Eh, se monta la grosa. Se monta Te vas a decir mes El cambio de Wii en Gerland, el fan 1 en Mestalla y de la, y de la, la se siente en Mallorca. El, cambio de Wii, el cambio de Wii, entrenador... a, apocat, Pocat ha fet, mm. ha fet l'equip ha fet l'equip més, més, més xicotet l'ha obligat a fer-se xicotet i a mm-hmm. tancar-se mm -hmm. totalment darrere i a perdre la referència però el canvi era obligat perquè Negredo ja donava pel que donava no ha fet un bon partit Negredo no, ha fet un no, no, no, per a res no encara bon que ha estat molt intel·ligent de la jugada del gol efectivament i ja, i ja està. molt pillo, sí, i ja està mm. i, i, i després en algun valor més que, que ha arribat a banda i l'ha donat perquè té qualitat però si hagués ficat a Paco Alcácer hagués tingut el mateix problema que tenies en Rodrigo en canvi en Rodrigo el que sí que tens és punta de velocitat que, que tampoc t'així bé jo, Rodrigo té moltes qualitats unes físiques jo a vegades som molt, molt exagerat però quan galopa quasi me recorda a Samuel Eto ojo quan galopa eh? quan mm. galopa ve si se la vas tu i l'agarres eh? té un retall en sec que és un escàndalo que te a mi me trencaria en sato o trossos això és el millor que té per mi té retall... més que la carrera té un té un retall en sec impressionant té qualitat, és fi té fam de, de, de, de, de futbolista, perquè té fam de glòria, és un tio honrat, és autocrític, és autocrític. Té fam de glòria, has dit? Té fam de glòria? Jo no estic d'acord amb tu. Jo, jo, jo, crec, jo el veig no. un futbolista que té molta fam de, de jo glòria. No I si tio en somia per les nits en triomfar. No. Jo crec que sí, i acabe, i acabe, ja me retruque si vols, però mm, està en un bucle que no li res i té un, una... A veure, que està en el bucle, en el bucle ja ho sabem, Come el del bucle? Esa pregunta que estic fent. Mm, Nuno no ha demostrado fins ara ser más psicólogo y a los ejemplos de Felipe Augusto eh, o Danilo Barbosa que fue parte de titular o Joel o Rodrigo, de, o Rodrigo de Pol o Rodrigo de Pol, me remito Yo, avui el cambio de Nuno no me sembra mal per a mi, avui el canvi de uno jo, abans... ficar Rodrigo no me sembla mal jo abans... i Rodrigo sí que te fan de glòria Ale. <laughs> no, no n'hi eh. té, jo, jo per a mi no n'hi té eh, i és un problema de l'entrenador perquè té que fer de psicòleg eh, per a que no tinga jo yo jo he posat el, el símil de, de Sergio Canales perquè trobo que és exactament el mateix cas són dels dos xors que els últims anys jo he vist més tècnics en la ciutat deportiva entrenar per una brutalitat però és gent eh, que, Alex, eh, que no vol triomfar a lo gran, de veure, moment. Canales, Canales, després de donar-li 200.000 partits, arriba Pichi, primer partit de Pichi. Primer partit de Pichi. El deixa fora la convocatòria. Davant el llevant. El deixa fora la convocatòria i se'n va en Rufet i diu que me quiero ir. Primer partit. Rodrigo ha sigut el primer futbolista en guany que ha fet autocrítica. El primer. El segon va ser Javi Fuego. Que no, mentiria si dijera que tenemos dudas. Antes en el partido de Betis, en Mestalla, Rodrigo va a que no quiera pitos que se vaya a, no sé dónde. Uh -huh. Sí. El primer. No, pero si Canales, yo... autocrítica no per, va a fer mai. Pero si yo lo que digues en rueda de prensa està bé, pero lo que conta es lo que, es lo que faig en el camp. Me, que això està bé, estic d'acord sí, amb tu, sí, però, però el que conta i el que va a veure no, l'aficionat... No, no, el que pa... fa en el camp ja ho sé. El debat era si, si és un futbolista que té fam o no. Jo no el veig tan pijo en ese sentido con Canales. Yo, de moment, sí. ojalá me engañe, eh? Ojalá me engañe y espere que el chaval cambie porque, porque se ha hecho una buena espesa en ahí, porque te molta técnica, pero en el deporte, vosotros sabéis que en cualquier deporte si que tenis, ni ha un componente que es psíquico y si no funciona, te igual que sigues el jugador más técnico del món. es el futbolista Está en un momento anímico complicado, se veu dimarts passat en el mano a mano que té en Cornellà. Al ninot. Jo t'he dit per què. Jo te demane que la tires per dalt del, del larguero, tio. Intenta superar el porter. Tira-la fora perquè la en massa. Tira-li al porter, però... La tira recta al porter. Té tanta por que li pega el porter. No vol arriscar i te tirará per que intentes. No, no, es que ya tiras porter. No busca res que... Tira, tira ja. Pues, pues I està tot... rezant perquè marque. Pues, pues te no, te, falla... no te collons a tirar-la per dalt, de la, a, a dir-li... Sí, a veure si la tira per dalt i se'n va, se va alta. Bueno, no te collons. Folgado, com, de, com de el bucle? Jo, Manolo, crec que el València té un psicòleg i crec que és qüestió de, de, que, de que se treballe a nivell psicològic més tu que... Tu una notícia del psicòleg? A més de futbolista, sí. Me l'anava guardat pel diari, però com me pagueu, però... <laughs> ha renovat el contracte. Ha renovat el contracte. Ah, vale. Cobren més. En Engomany cobren més. <laughs> Com... Ha renovat el contracte. Mm. Cobren més, sí, sí, sí. Què anaves a dir? Que ha renovat? El psicòleg, el psicòleg. ha renovat també que ha renovat el contracte el psicòleg... Ah, igual que tu, no, Carlos, sí, igual que tu, exactament. Ah, pensava que estava dient... No, no, no, no, no, jo he renovat el, el contracte així, així ah, i, el psicòleg... el psicòleg en el València. 12 i 46. Eh, eh, sabem que està en marxa, però no tancada, és l'única renovació que queda per tancar, la Sofian Febulí Eh, les males llengües diuen que demana 2.5, era, Folgado? Por lo de Parejo... Demana, le, demana, dos de demana el segon escaló. De, la gran de, pregunta després de, de, de veure avui a Feguli és li donaríeu 2.5, 2.46? Fem una pausa i la responem. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre, Renault Captur TC del 2013 por 13.500 euros o financialo por solo 260 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Triple del plan PIBE. El Citroën Ugartesa. Citroën C3 Purtec 82 por 8.900 euros. Citroën Ugartesa. Padre Tomás Montañana 14. Acertarás. Triple del plan PIBE. El plan PIBE. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 48. Ara me diràs, Arturo, el temps que tenim que deixar el gol de Fegulí per a tancar avui el programa. Dos minutets per al gol de Sosó. És que fegues? Pascu eh? Calabutxa anava dient Manolo, Manolo, que si s'ha ahogat cantant. No, home, no, jo no m'ofegui. Ah, jo el que ha dit Pascu, eh? Jo... Dir-li a Pascu, mira una basada i dir-li que jo no m'ofegui que sembla, sembla... Home, però... la piscina sí, a voltes. No, no entrem en aquest tema, per favor. <laughs> el marquès del cloro. Que... El, mar... el marquès del cloro contragolpea. Ja s'ha acabat el programa. Ah, bueno, tampoc se pot, se pot ofegar. O als cotxes. Terror, no se pot ofegar tampoc. Eh. Ah, Als cotxes aquí. Passa la cabra, va. Vale. 12 i 48. Dos i mig sembla que demana Fegulí. Mirant lo que està, eh, com està rendint, ja l'any passat jo vaig ser des que defensava per damunt de tot a Fegulí i en guany com ha arrencat senyors, vostès li donarien aquests dos i mig per a renovar a Feguli? Jo... Mm, Els pagaríeu? Jo ara mateix ja se li estan donat a Parejo i no tan xapiati, però més o menys prop, 2.1 pot ser, salva una cosa així. Jo crec que a Feguli hi hauria que donar li ha sentat un precedent, i igual que se mereix Parejo, jo crec que se mereix Feguli. He dit una cosa, a principi d'estiu alguna persona periodista, però mm -hmm. concretament Rafa Marín, vull dir, oi, lo de Feguli Y Valencia ha perdido el poder con Febulí. Y si me quedan mirando, no, te, no, te entiendo, <laughs> Pues Valencia se va, ese, jugador hoy hay una clase media en la Premier, que es un Everton, un Tottenham, un Liverpool, que es una clase media. Hoy hay un, hay un equipos como el PSG o el, Lyon o el Lyon que le van a dar un dinero. Eso de lo de Fenerbahce, el Valencia no lo puede traspasar a Fenerbahce. ¿Para qué se va a ir a Fenerbahce si el año que viene gratis se va a un Liverpool, a un Tottenham, a un PSG... Un, PSG, un Olympique de Marsella. Sí. Un, un, un Lyon, un Marsella. El PSG tots no són morlancos i, i mm. la vegis, tu. I si tio de Baez, pues, pues sí. Home, i tant. Entonces no lo va a poder traspassar al Fenerbahce ni loco, perquè se'n se van a Turquia podent anar a París. Ara ja s'ha acabat el traspàs i és evident que el València mai en la vida podia traspassar-lo al Fenerbahce. Mai en la vida. Ara estem en assunt renovació. Ja fa temps que fa tard. Jo, clar que li donaria. Perquè ara te vas al mercat. Jo... Ah, ves al mercat, ves. Jo també li donaré la, la, la renovació de Sofian, a banda de perquè ho està mostrant, a d'avui, junt a Xaume, són els dos millors xous de la, del, del planter. Eh, I Mustafi, el millor sí, des de lo que va de temporada. Estic d'acord amb tu. Sí. Eh, ui, tot i que l'equip estava no sé si reventado físicamente lo que parlaba antes, o una cuestión de que el tremolen les es que el equipo está rare. Yo veía a, a Sofian en el minuto setenta y pico... El único que bueno, una claridad, i oxígeno. Dónamela, mi tío, que siempre en cara un tío que siempre encara, Y que cuando en este equipo, esté ara mateix que prácticamente ningún encara, sí. siempre encara. Té un contra uno. Y en a donar un argumento de marketing. eh, Sofian mm -hmm. eh, és probablement un dels 4 o 5 jugadors africans amb eh, més potencials de venda de marca VCF per tot el continent africà. I això és un valor que el club que té que aprofitar absolutament. Nosaltres tenim cert, cert en aquest cas Pascu Calabut, cert contacte en, en un periodista d'un diari eh, que és com el súper de València, pues, allí d'Arxelia, i, sí, el Guatana, a lo millor jo no, no recordo, crec, crec que sí, no me'n recordo i eh, aquell és quasi un... Eh, només es fa que Feguli ha vingut altres vegades a fer entrevistes i Feguli allí és, és, és la bomba o sea, allí no sé què Feguli pum, i sempre està en contacte amb nosaltres una miqueta com feien els argentins quan, ten, quan Pablo i Mar eh, que sempre cridaven pues, que Feguli en Argelia és ell i altre futbolista uno que estava en el, en el Oporto pot ser o es uno de los puertos sí, muy ni, han, ni han tres o cuatro en Europa. Entonces, el, el, el, club, ah, el, el que tiene que tener en cuenta es que a banda de la, de la vàlua eh, des del punt de vista del, del xoc, del, del Esportiva. deport, eh, tu tens, si fa la comparativa amb un altre xoc que, que estiga cobrant o que vaig a cobrar el mateix, no sé, heu ficat el cas de Dani Parejo a un altre, uh -huh. eh, el, el caràcter eh, exportatiu, o no sé com dir-ho, de Dani Parejo es incomparable al de Sofian Fegulí. Dame, no. Pero incomparable. Y después ha dicho una cosa que dices tú, ni hay que encarar en el fútbol el desborde, al final se paga, ¿vale? Y, y la prueba de, de eso es que a País Bacali y el mm. nostre señor, ¿vale? en tots els respectes mira que s'ha guanyat la, titular, la titularitat a pols, mm. Pero què te mola de Bacali? Que encara. Que, que encara, se mola anar, tío. Que Porque al final el Valencia que té un choc tan simple colectivamente en l'ofensiu, ofensivo al final el Valencia se acaba casi siempre o molt La part desequilibrant que s'ha hecho tan, tan, claro, tan previsible que tinga, algo diferent diu... són els desbordes per banda. En això, allò que en esto se diu l'aclarado, al final diu, eh, ahí estàs tu i el defensa. A veure qui, qui pot més. Al final, perquè i és cancelo, desbordat, és, és desbordar és que és desbordar. Al final arriba un moment en què moltes vegades el futbol se reduís a, a, a desbordar. I en el València s'hi cap encara més. Mm por eso yo sé que el mes, eh, bueno, va a ser imprescindible que Don Preciso hace mucho que murió, pero después to, tot allò que estem dient s'olvidem d'una cosa de Fegulí. Guardiola era un fenómeno com a futbolista, però no marcava ni un gol, eh? i Fegulí fa gols, eh? Segur i fa gols. I no te fica merda en el vestuari, que això és un altre tema. Va al seu rotllo, absolutament. Sí, va, va molt al... Va Fegulí és molt independent. És la república independent de mi casa. Eh? <laughs> sí, va molt a la seva. Va molt a, la a mi me dit un chor dins del vestuari en l'època més calenta del, del club. En eh... l'època de Gao, no? <laughs> Sí, bueno, una d'aquestes èpoques... Però hi era, Que jo no sé si, si, si realment, perquè no sóc un expert en religió, me que, no, no, eh, Sofian nunca dice nada malo, él es musulmán y su religión se lo prohíbe bueno, com està el pati. Salva, tu li donaries el dos i mig o què? A veure, avui, avui, en, avui en dia, evidentment, si busques un futbolista diferent en la plantilla, eh, tens a Fegulí i tens a Bacali. I a Bacali acabes de... Jo, per exemple, acabes de, de, de trobar-me-lo, de conèixer-lo. Mm. No el coneixia, tenia referència de Pablo Leiva, fonamentalment, ben bé, però l'he conegut fa dos partits. Pablo Leiva bé de tots. I Car Esteveres, con, con tots de futbol internacional. Però, bueno, Pablo sí. Arrera. Los parabólicos son así, tío. Però, però és cert, en base al rendiment, en millors futbolistes, abans crec que Àlex ha parlat de millors futbolistes de la plantilla, uh -huh. i ha parlat de Jaume, i ha parlat de, de Fegulí, Carlos ha afegit Mustafi, pues estic d'acord en, esto, en que són els millors futbolistes de la, de la plantilla. Si se li ha de pagar 2.5, pues jo crec que probablement dins de la plantilla el València Peter Lim hauria d'establir un, un tope salarial a mi que se disparen les fitxes aquesta pregunta no li pots llevar al context el context és que li va acabar de donar a Parejo ya ah, correcto, claro Va a clar... que donar el Ha haber un tope salarial Porque no puede arribar un momento en el que se disparen los fiches Y en parejo se dispara Y a partir de ahí tens el risc de que se te puede disparar en Fegulí. Abans se había disparado Terenzo Terenzo Y se te había en Negredo. Però no en cara? Perquè iba a hacer a parejo. Sí, bueno... Que, Fegulí es Archelia pero no es bobo, eh? O perquè consideres que <laughs> parejo un y y Fegulí. y Fegulí, no. a mí me queda el ducte a mí me queda el en Fegulí en què sempre que té que renovar juga bé renova i baixa rendiment això li passa una vegada que estigui un any desaparegut dos, però Fegulí l'any passat és la tercera vegada que... passat ja dona, i, i jo ho vaig reivindicar moltes voltes, ja dona un gran rendiment Fegulí. de febrer de 2014 vol renovar sí, sí. vull dir que l'altre dia sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí és la tercera volta que renova el València no conec conec pocs casos de futbolistes que hecho renovar ya tres vegades les que van a arribar. Yo creo que esta la tercera vegada que renova yo he hecho un futbolista muy fet equipo l'equip, molt a la ciudad, está encantado. No, no, es igual quedarse. quedarse. Sí, está loco por quedarse. Pero a mí me queda y se... ese Uy, uno que cada vegada que para queremos que se quede, ya no sabía con Diro, y ha una hipérbole absoluta. <laughs> Soy un fan de Fegulí, ¿no? <laughs> Pero no renova el futbolista. y Abans ha fet un comentario. el València probablement... a vas, a el València arriba Si no a renovar, no no va renovar. No te el eh? poder. No, te el poder. en la no té el poder. Jo crec que esa es la frase. Pero, Salva li té que hacer una pregunta a, a, a Nuno. Usted puso toda la carne de asador, para renovar a Parejo. <laughs> ¿Qué pasa con la relación de Feli? <laughs> Felila, vale. felila. Bueno, eh, de preguntes, preguntes de más respondrá eh, la presidenta del Valencia Club de Fútbol, la Junca, convocar roda de Prensa, sin Kimicha en el estadio de Mestalla, si no tengo eh, mal antes, y lógicamente es una roda de prensa para a contestar fetes desde María eh, este Miguel Zorillo. Lo que no sé, sinceramente, pero hay una posibilidad también que a banda de, tirar el cuatro bal uh <laughs> -huh. el xoc fora, ja veurem, no? A, a Zorillo, que està en este truque-retruque, si tindrà alguna informació, algun dato nou sobre la hipotètica futura capital, capitalització de... Igual també podem sentir alguna... això. Ara quan ho feies, no? Ara. Sí, ara... Oh. Quina mania que m'ofegui. Senyores i senyors, mai serà així. Donar les gràcies a Carlos Bosch, gràcies Carlos, Adeu. a Salva, gràcies Adeu. Volgado, i a Alex Pla, gràcies Àlex. Bona nit. Ho a 6, 5 i... No, a les 6, la remissió del programa en el dia d'avui, o 5 i mitja, 5 i mitja, 5 i mitja la remissió en el dia d'avui, demà a les 11 i mitja tornem. Acaba Esports 97, comença la nit, ho deixem amb el gol de València. Gràcies, adeu i fins demà. ya la contra Valencia. Espera Pablo Piatti, este para Negredo. Negredo para, en botón de tres hombres. Va Pedro Negredo. en cara a conseguir César. El balón, digo el árbitro que rápido, que la traga. El balón espera para Piatti. Piatti entra per banda izquierda. Ya dos hombres para el centro Ahora que fa Piatti. Tiene que frenarse desde la frontal. La dispara para Febulí. en la frontal de tir. Y pega Febulí. más hábil que ningún, La l'esquerra per, a Pablo, per a Pablo Piatti entrava lliure, veu que l'acompanyaven Parejo i Fegulí dissa que arrossegue Parejo cap al centre als centrals per a que els dividisca i arriba la pilota Fegulí que tenia tir, que no va pensar dos voltes, que li ha pegat a l'angle però va fer dalt Antoni López i fer el primer apunt d'arribar al descans Engerland ja mana el València 42 per a 43 ha marcat Sosó el sultán Fegulí Olympique de Lyon 0, Valencia 1. 97.